aurten eskualdun gazteriak emergize gituratik ateratzea erabaki du. Sorzetik, emergizearen baitan kokatzen zen eh, elkartea. Eskualeriko ikuspundua lantzen du eskualdun gazteriak, emergizeak aldizez, hau urguntzeko ahazoin bat eh, izan da. Xabina eriza elkartekideak, bertzea ahazoinak ere aipatzen dauzkigu. Badu, zoen baitu ere eh, mugimendu retatiko juntzen ari girela, uh, nahi ala ez, ez ditugu berri realitateak, uh, ala, hor uh, deliberatu dugu orduan uh, ateratzea saret. Eta duela, zoen baitu urte, proiektuetan ez dugu bate uh, giristinotasuna sartzen, bo hor diadanik uh, uh, bai uh, zengira elkartetik, hori eta beste hainitz uh, gauzetan uh, ez dugu ber funtzionamendua. Berzalde, bigarren galt baten abiatzia erabaki dute helduen urtahiletik goiti eskualdun gazteriakoek. Galtak edo klezek Gazten proiektuak eh, laguntzen dituzte. Oita amor zurtez petikako entxedeak bereziki, lujaldearekin lotuak direnak. Euneko zeroko tasan dirua prestatua zaiko proiektu maileari eta zonbait hilabete berantau, aurrezlariei itzulia zaie prestatu duten diru kopuru osoa. Xabinaleriza. Urtahilean uh, eh, ginuke eh, bigarren eh, galta, uh, behar da la behiz uh, elkarte bat uh, sortu, ordean uh, ari gira uh, lehen bilatzen. Hor, uh, ogeita amak uh, pertsunek itzeman dute uh, aurreztuko zutela, ordean ala. Elkartea sortzeko behar ditugu alire gehiago. Orduan uh, nola ibiltzen den, eh, aurrez lebako txak euntalaro eh, gehi euro prestatzen ditu galtari, edo uh, dena betan pagatuz, edo amabost euro uh, ilabetero. Gero guk dirua behiz banatzen dugu proiektu edo uh, enpresa sortzeko edo segitzeko, edo beste baten segitzeko uh, Hortaz gain, eskualdun gazteriak aurten ez du egutegirik salduko. Baizik eta agendak. Egutegia utzi dugu, deliberu zaila zen, baina eh, aurten eh, proposatzen dugu aldiz agenda bikain bat, eh, biziki polita, gorri-gorria, eta haste guziz alerea txemaiten dira mm, edo txiste batzu, edo historio batzu, edo desafio batzu, uh, egizetak eta usaian bezala. Delako agenda hauek, prentsabulekoetan, edo bertzenaz, hain uh, izamon jolo gazteriaren egoitzan aurkitzen alko dira.